ellikinchi oliy nasabliklar bilan munosabat qilish haqida askar xizmatchilardan boshqa va baylardan tashqari munosabat qiladigan kishilar munilodur ay qarindosh bulardan biri payg'ambar avlodi bo'lib bularni hurmat qilsang baxt saodat topsan bularni chin ko'nglingdan berilib toza yaxshi ko'gin ularga moddiy narsalar bilan yaxshilik qil yo'qlab tur Бұла әхлі бәйт пәйғамбарларның қиырындашларыдыр. Әй қиырындаш, сәмі оны пәйғамбар хаққы үшін яқшы көгін. Иғызыдың қамлашмаған сөз чықмысыла, ұланың іші теші, іш әркетіні сүріштірме.